boas tardes que están boas <laughs> así que polo tanto xa un pode empezar a falar en serio e coa verdade na man e na boca e por eso como empezamos coa verdade na man e na boca pois pues, decir que estamos na, na sesión organizada pola educación Cultural O Facho e que ten por objeto o indicar quenes son os que concurriron ao concurso de contos para nenos en premios de categoría A e B organizados, claro, por esta agrupación cultural así como quen foi a, a, os gañadores que despois direi que, que non hai tales gañadores porque hai unha sola que é gañadora da obra de o premio de teatro infantil que foi a obra premiada A Fuga de Carme Branco Sanjurjo cal saudou nos hai un, un momento no e a que agora está aí sentadiña agardando a que lle demos o premio eh, habemos de dar eh? habemos de o premio pero vamos a empezar primeiro os máis pequechos así que como os máis pequechos son os premios de categoría A e premios de categoría B eu aquí simplemente teria que lembrar que aínda que non leva o título directo de premios de categoría A e eh, categoría B e eh, que levasen o nome de Carlos Casares Carlos Casares Mourinho como sabedes que xa morreu pero que ademais é un dos nomes básicos das letras galegas a súa fundación actualmente Fundación Carlos Casares pois está organizando por medio da súa viúva está organizando continuadamente circos eh, de varias xente e todo demais a falar de diversos aspectos das letras galegas hoxe en día e ao longo do tempo e Carlos Casares levou tamén un premio que lle otorgou a agrupación cultural o Facho e levou por un conto que tiña un tigo que agora convertiuse no tigo seca dun, dun ensino no primeiro ensino nas escolas E ese premio que levou el levaba por tiro, <laughs> por eso digo eu que agora vai, era a galiña azul. E esa galiña azul sale en todos os periódicos, ou o instituto de tal sitio, ou a escola de tal outro sitio, etc, etc, etc, A galiña azul é unha especie de programación concreta para o ensino dos nenos pequenos. Ese foi un conto que escribiu no seu día Carlos Casares e que nós temos a honra de manter o mismo tipo de premio que cando Carlos Casares levou o Nobel. E este, neste premio concreto de categoría A e de categoría B que están pola edade dos concursantes que participaron no reparto dos premios pois aparece o primeiro premio que o levou un alumno do CEIP Eloísa Rivadulla de chantada Lugo, claro. Titulúase Carta a Pilar e é de Andrés Vázquez García. Pero esta carta a Pilar, que eu aquí non quero decir nada nin descubrir que é esta Pilar. Simplemente que o esencial é que sexa unha carta a Pilar. Pero, despois, as pilares todas que andan por aí adiante, se pensan que é para elas, Eu coido que non, eh? Ou seja, que primeiro hai que ler o conto e despois saber a que pilar lle toca. E se hai algún ou así, pois ainda se pode repartir. Se non, hai que deixar que veñan outros nenos e que busquen outros <laughs> nombres distintos de pilar. Pero este é o primeiro premio, da categoría de nenos de 9 a 12 anos. Nenos e nenas, eh? Oye, estou dicindo un masculino nenos, pero son nenos e nenas. Eh? Eh, poden ser. Esta, Andrés, esta carta a Pilar é de Andrés Vázquez García, que probablemente era un neno, e o segundo premio, que é xa tamén dentro dos nenos e nenas de 9 a 12 anos, o segundo premio levou levouno a Néboa, de David Carpacho Pérez, e alumno do IES Manuel Murguía de Arteixo da Coruña. Ainda que Arteixo, hoxe por hoxe, non se lle conoce tanto como se lle tiña que conhecer porque a Teixo, que non sai apenas nas prensas nin nos medios de comunicación, nas televisións, na radio, ningures, ou case que nunca, a non ser a mellor que rouben algo, un, un concelleiro ou algo polo estilo, pero senón non aparece a Teixo. Pero, en cambio, o que si sí aparece é un experimento, vou chamar así experimento, eh? non quero entrar en máis, <laughs> en máis discusións, un experimento de Porto que se chama o Porto de Punta Langosteira. E ese Porto de Punta Langosteira non ten ni un só centímetro cuadrado no territorio do Concello da Coruña. Pero o que queira saber del ten que preguntar polo Porto da Coruña. E como se ampliou o Porto da Coruña, e onde está agora o Porto da Coruña, bueno, pois é o Porto de Arteixo, eh? O pois sea, está feito o Arteixo, todo ele para canto máis claro os que diques novos que se están facendo agora polo mar adiante, polo mar <laughs> adiante indudablemente o mar da Coruña xa quedou, xa quedou mía pero bueno, isto é outro falar pois o segundo premio é a néboa de David Carpacho Pérez alumno do IES de Manuel de Arteixo estos son os dous premios de categoría nenos e nenas de nova a anos veñen despois os premios da categoría B tamén de contos infantis que son xa para rapaces e rapazas de 13 a 16 anos aos 16 anos ao mellor chamas nenos e se o chamas neno así na cara pois ao mellor se poñen un pouco crespos dirán bueno, é un son neno eu xa tenho 16 anos eu xa está bien pero bueno, se son neno ainda hasta os 16 anos e incluso xa chegando máis aló a maioría de idade non chega hasta os 18 poxiña que hasta os 17 tamén poderían estar <laughs> menos <laughs> igual que están os 17 pero independentemente de eso na categoría de rapaces e rapazas de 13 a 16 anos o primeiro premio é para unha historia do máis normal de María Álvarez Vázquez alumna do CPI Terras de Maside do lugar eh, Concello de Maside, na provincia de Ourense. E o segundo premio, Murmurio, a media noite, é de outro rapaz, André Graña Casal, que é alumno do Colegio Alborada de Vigo, de Pontevedra. O ter esta relación de os gañedores, un de Lugo, outro de Arteixo, é nunha primeira categoría. Na, na seguinte categoría, un de Ourense, e outro de Pontevedra, vamos, o de Ourense, unha de Ourense, e o de Vigo de Pontevedra, pois todo isto dá un verdadeiro, unha verdadeira satisfacción para, para nós, polo menos, de saber que hai en Galicia, prácticamente en toda Galicia, pode haber rapazes e rapazas estudando e que están pensando en escribir contos no idioma galego. Simplemente eso, para mí, significa un valor tremendo para a normalización lingüística do idioma galego, o noso idioma. Tremendo, é? Eh? Tremendo. Básico. Axudando, claro, por outros, indudablemente. Pero que este é un pequeno, unha pequena axuda para que esa normalización lingüística que chamamos por ela continuadamente teña un camiño bom que efectivamente se chegue a normalizar o galego igual co teatro infantil que son os outros premios o outro premio que hai organizado pola agrupación cultural do Facho que é o premio de teatro infantil e este ano xa como dixen antes a obra premiada é unha obra que ten de nome A Fuga e que claro, habería que yo dicir a, a, a querida a <laughs> querida ah, autora Carme Branco Sanjumo, que a fuga sí, pero a fuga nosa non. Nós temos que quedar aquí, eh? É a obra de teatro tamén. E despois, a segunda parte é a representación da obra, porque non hai que esquecer tampouco que a agrupación cultural o facho en canto tal non foi eh, eh digamos, non foi ignorante do que estaba pasando co teatro galego Tanto é así que participou nunhas das primeiras nun dos primeiros concursos que se fixeron de teatro galego por asociacións culturais e foi na agrupación cultural de Rivadavia a cal foi participando e ademais como representante básico da obra teatral que levaban un gran actor de teatro que vive na Coruña que é Manolo Lourenço e que é membro desde que o facho se creou prácticamente e aló en Rivadavia aló se puxo por primeira vez tamén unha obra de teatro galego na cual estaba de director Manolo Lourenço eu con isto simplemente quero indicar que prácticamente todo o que temos que decir xa está dito é que o único que hai que facer é entregar os premios e desexarlle aos que deben o premio xa o que estou dicindo agora. O que, o que, o que estábamos dicindo, non? Entón, simplemente hai algo básico que é saber como se organizou e se estudaron as distintas obras e, polo tanto, ter aquí, como temos, a un membro do xurado que nos pode indicar nunhas palabriñas como que foi o que viron e canto vale para levar o premio tal cual ten que dalos a e agora cando chame a quen lle toque de leválo gracias Bueno, hola, eh, son Mario Ribeiro, son o máis eh, impresentable do membros do xurado que, que, que bueno, deu esta, su esta edición Digo porque os outros membros son eh, Martínez Oca, que é un escritor reconhecido eh, con amplísima trayectoria eh, e bo amigo, pero que coido que non está aquí porque o último que suben dele que andaba polos cerros de Úbeda, literalmente, ou seja, andaba pola serra de Úbeda facendo fotos eh, ás veces aos amigos martirizanos enviando unhas presentacións en PPS realmente horribles onde, onde sería isto eh, e outro membro do xurado eh, Eh, Xavier do Campo e que non sei por que non está aquí porque sempre que está é un home, é un home cumpridor e, e tal, o menos cumpridor son eu que xa vistes que cheguei tarde eh, eu teníamos que dar unha mala noticia aos gañadores do premio e que eh, eu gañei un premio do Facho cando era menor ou seja que a perspectiva que tedes é realmente penosa moi penosa pero ainda así eh, É boa cousa escribir. Escribir é algo, bueno, eu penso que é unha maneira de comunicar maravillosa é unha e comunicar ao final contar historias é o que nos fai a todos humanos e, e por iso nada, quero, quero vos decir que non foi doado escoller as obras houve obras, houve obras moi boas houve discusións serias no jurado sobre bueno, eh, influencias de Dostoyevsky e Tolstoy e tal, na, houbo discusións moi serias nos jurados sobre tal eh, que, bueno, se hai aquí alguén a que non lle un premio que, que non, non desespere que, que, bueno, é posible que o xurado ese día, polo que sexa preferís esta obra ou non esta outra ou o segundo, pode decir pois a mí me gustaba máis eh, que o primeiro pois sinto moito eh, o importante é que vos guste a vos o que escribides, eh, penso que escribides é eh, moi ben tedes un gran futuro, non como a mí. E, eh, e eh, nada, iso de todo. Soledad, digo sol. Bueno, para o que gusta o sol. Sí. Más Que, tanto. Bueno, eu que quería dicirvos que este ano a organización de, deste acto <coughs> resultou moi, moi dificultosa. Non sabemos moi ben por qué, porque de, de principio quixemos eh, antes facíamos os vendres e quixemos cambiar a sábado para que fose máis doado acudir e os sábados temos un montón de dificultades para encontrar o local por eso tardamos moito en avisarvos e isto aparte de eso os membros do, do xurado querían estar aquí eh, a esta data tamén resultou complicada así que pedimos excusas intentaremos para ano que ven eh, que non, que non haxa esos problemas eh, eu non sei se, se conocéis moito a Breogán Ribeiro pero é moitísimas cousas entre outras cousas director de cine <laughs> eh, e, e ten unha, unha sensibilidade e unha imaginación eh, moi moi, moi especiais que, que valoramos moitísimo. Soy a miña muller. vale, entón agora, pues, sin máis, imos, eh, imos, imos chamando un por un, eh, daremos vos, pues, o vosso premio en, en metálico, <laughs> un diploma eh, e unos, unos contos que nos regala o noso compañero, o secretario do Pacho, Xosé Alberto Corral ¿no? entón, va, pues, vimos empezar por Andrés Vázquez García que gañou o primeiro premio na categoría A Pois pues, Andrés Vázquez García premio é para David Carpacho Pérez. O primeiro premio da categoría B e eh, para María Álvarez Vázquez. Bueno, en parte o que dixen antes, para que non houbera dúbidas, a primeira categoría chamase nenos e nenas, Agora, en cambio, son rapazas e rapazas, Se naquela aquí está unha rapaza, a Caldeva, o primeiro premio da categoría de Fala de Mundial. E a non cambio, os fortes, O segundo premio da categoría B é para André Graña Casal, primeiro premio do concurso de teatro infantil e para Carmen Blanco Sanjojo. que Carmen eh, quería decirnos unhas palabras, non Carmen? <laughs> Bella, bella. Foi pues, necesario a protesta que non había como para mí. Eh, <laughs> muchísimas gracias aos meus consultados, nos fai muchísima ilusión e que sí que realmente espero ver a representada pues, próximamente. Muy bien, gracias.